Ang programang ito ay nakaka nakakapogi, at nakakaganda. Mmm, feeling. Dear M.O.R. Dear MOR, Bago ang lahat ay nais ko munang magpasalamat ng bongga sa inyo, Popoy at Hasmin, at sa mga taong nasa likod ng award-winning na drama sa FM radio. Popoy at Hasmin, tawagin niyo na lamang ako bilang Blessy, isang parlorista ng Bongga Salon dito sa Quezon City. Yeah, you read it right. Bongga ang name ng salon na pinagtatrabahuhan ko. Kasi bongga talaga sa ganda at sa serbisyo ang mga parlor sa amin. At isa na nga ako doon. At dahil nga sa isa ako sa maituturing na diyosa sa parlor na yon, ay mayroon din akong karanasan na bongga na pasabog na gusto kong i-share sa inyo. Kaso, ang hindi ko lang alam ay kung mapipili nyo itong iere. Pero ayos lang kung sa Halloween nyo ito ilagay dahil nakakatakot talaga ang peg ng istorya ko. Anyway, sisimulan ko na lamang ang sulat ko isang araw. He loves me. He loves me, Sayang ka na naman, Blessy. Yan ang hirap sa'yo. Ngawa ka ng ngawa dyan. Ay, naku kasi naman. Eh. Huwag mo nga akong pakinamahal. Magluto ka lang dyan kung magluluto ka. Ako kasi naman bakla, patahimikin mo na kasi ang mundo ko. Ilang araw ka na kasing atungal ng atungal dyan na parang biik. Ang sakit ka sa tenga. Ganon? Gusto mo tumahimik ang mundo mo, ha? Ganon? Gusto mo tumahimik ang mundo mo? Pwes, pwes, halika rito. Halika rito! tatarakan kita ng ice pick sa liig. Brutal mo naman, Sister Ed. Kaya ka tuloy iniwan na naging jowa mo eh. Alam mo ikaw ha, nasasabi mo lang yan kasi hindi mo pa nararanasang ma-in love. sa bagay, paano ka magkakaroon ng jowa? Yung mukha mong yan, mukhang inidoro. Hoy, hoy, hoy, hoy, tumahimik ka dyan, bakla. Nagsalita ang Diyosa ng kagubatan. Ay, nako, aminin mo, pa, Chuchay, ha? mas Diyos naman ang fest ko sa'yo. Ah, ganon! Diyosa pala yung fest luck mo, kaya ka pinagpalit ni Rostom sa isang bakla. <laughs> Ay, Diyos mio, ang OA mo, day! Ay, nako, bantayan mo na lang yung ulam natin, baka dapuan ang langaw. O, ayan, nilalangaw na yung pritong isda. Dali ito gawin mo, bakla, ano ba? Bakit ba? Ba't mapambugaw lang bang langaw ang beauty ko, ganon? Nako, sinabi mo pa. Lokaret! Umayos ka kasi, bakla. Huwag mo nang iyakan pa yung si Rustum. Hello! Hindi lang siya ang lalaki sa planet Earth. Maraming lalaki dyan na mas guwapo at mas juicy pa kesa dyan sa ex na jowa mo na mukha namang bangkay. Ay nako, Blessy, ang hina talaga ng taste mo. Okay, okay, oo. Aaminin ko. Aaminin ko sa sobrang kapayatan ni Rustum kaya mukha siyang bangkay na nabuhay. Pero kasi sis, siya ang love ko eh. Siya tinitibok ng hearty heart ko. Ay nako bakla, tigilan mo ko. Walang-wala ang beauty ni Rostom sa mga cold bumps nating kapitbahay dyan. Sila na lang ang jowain mo. Mga dakila naman sila for sure. Bakla, magduto ka na nga lang dyan. Ay nako bakla, bugawi mo naman yung langaw. Nagpipiesta na sila sa ulam natin. Ay nako, ay sarado mo na lang kaya ng very very quick yung pinto. Para hindi naman mapasukan ng pesteng langaw yung pagkain natin. Wag! Mainit. Alam mo namang kinulang tayo sa bintana, di ba? Mag-aamoy isla tayo kapag nakulog tayo. Ay, naku. Bahala ka. OMG, OMG! O, o bakit bakla? Ano? Tinatawag na ako ni Mother Nature. Kailangan ko na umupo sa trono. O dali, ikaw muna ang magbantay dito sa niluluto ko. Sasabog na yung bulkang mayon ko. Ew, oh, kadiri ka talaga bakla, no? O siya, sige na, sige na, pumunta na ng banyo. Baka magsabog ka pa ng lagim dito. Oo, na, sige pa na, ako. sige na. Gora na ako sa banyo. Ay nako, umanda ka sa akin, Rusto. Sinisigurado ko sa'yo, pagsisisihan mo ng bonggels ang ginawa mong panluloko sa akin. I swear, maghahanap ako ng jowa na mas pa kaysa sa'yo. Maghahabol ka sa akin balang araw. Hmm, kumukulo na tong noodles. Hmm, pwede na to. Kumukulo na rin yung tubig sa takurel. Hmm? Patayin ko na nga yung kalan. Ay, kaloka! Malapit na pala mapunti itong ilaw. Nako, kailangan na palang mapalitan to. Isandali. Eh, hmm? May nakapasok na pusa. Ay, walang hiya! Ang ulam namin, buwisit kang pusa ka! Ba't mo kinain ang ulam namin? Hmm? Pusa to, lagot ka sa akin kapag nahuli kita. Sisiguro din ko sira ang beauty mo sa akin. Saka... Hmm? Hmm? Huli ka! Ba't mo kinain ang ulam namin? Ha? Ba't mo kinain? Masasado kang pusa ka, ha? Sandali. Takot ka ngayon sa akin. Lulunguli kita ngayon. Mm. Mm. Mm. Yan, oh. Hindi pa tapos dyan ang lahat, ha? Dapat sa'yo, binubuhusan ng mainit na tubig. Mm, ayan. Mm. Mo ano, ha? Hindi ka pa ba mamamatay? Ha? Dapat sa'yo, ah. binabalibag sa simento. Ayan! Isa pa! Oh, ano, ha? Hindi ka pa susuko, ha? Hindi pa... Pareho kay ni Rustom. Dapat sa inyo, mamatay! Sa wakas, patay ka na rin pusa ka. Ninenok mo ang ulam namin? Pwes, sira ngayon ang beauty mo sa akin. Ha? nandito ka na naman sa labas, tapos ka mag-CR. Oo, sis. Uy, sis. Hmm. Anong ginawa mo dyan sa pusang itim? Bakit mo naman pinatay? Ay, naku. mo ba nakikita, ha? Kinain yung ulam natin. Kahit na. Binugaw mo na lang sana. lupit mo naman sa pusa. <gasps> Ay, nako, kung makita ka lang ng animal rights activist yung ginagawa hmm. mo. Hmm. Oh. Baka sila ang sumira sa beauty mo. Ay, nako. Leslie, mm. hindi ka naaawa dyan sa pusa. May buhay din yan, parang tayo. Para ka na rin tsumugin ng tao. Ay, naku. Naalala ko lang kasi si Rustong. Pero sana hindi mo naman binuhos niya galit sa pusa. Ay, Diyos ko po. Biglang nagsara yung pinto. Lalagot ka bakla. Mukhang nagalit na ang fairy godmother ng mga pusa. Meow, meow. Luka-luka? Fairy godmother ka dyan. Popoy at Hasmin, oo, mali ang ginawa ko noon. Pero nung mga oras na yon, eh hindi ako na konsensya. dahil uh, galit ang nasa loob ng puso ko noon. Galit na galit ako sa ex-boyfriend ko na pinagpalit ako sa isang chararat na baklang Voltron. As in, baklang maton. Sabi ko tuloy sa sarili ko, eh ano bang meron sa Voltron na yon na wala sa akin? Mas maganda naman kasi ako ng isang libong paligo kaysa sa Becky na yon. At dahil nga sa matinding galit, ay naibaling ko sa kawawang pusang itim na yon. Popoy at Hasmin, pagkatapos noon ay unti-unti na ako nakaramdam ng kakaiba sa aking paligid, lalo na sa loob ng bahay. Nagsimulang makarinig na ako ng mga yabag, kaluskos at maminsan-minsan ay miyaw ng pusa. Pero hindi ko pinansin yon. Kasi unang-una sa lahat ay hindi ako naniniwala sa mga multo, maligno at lamang lupa. Kaso Popoy at Hasmin, sa paglipas ng araw ay palala ng palala ang mga pagpaparamdam. Pero hindi ko mawari kung galing ba yon sa multo o sa lamang lupa. Ah, Sian, welcome sa aking munting palasyo. Halika, pasok ka. Dito ka pala nakatira. Ah, maganda. Ikaw lang ba yung nakatira dito? Ah, hindi. Mm, dalawa kami ng sister at ko na nakatira dito. Ah, pero don't worry. Umalis siya kaya Solong-solo natin ang buong bahay. Ah, napapansin ko, kanina ka pa atat-natat dyan. Hmm, sinong hindi maaatat sa'yo, Papa Siya? Kahit siguro mga pusa dyan sakali, mapapa... Meow sa kagsigan mo. <laughs> Pilya ka talaga, Blessy. Hmm, hindi mo ba bubuksan ang ilaw at isasara ang pinto para alam mo na? <laughs> Excited ka na ba? Excited na, excited na. <laughs> Sige, isasara ko ang pinto. Pero, gusto mo ba talagang buksan ng ilaw? Hmm, baka kasi may makakita sa atin eh. Buti nga yung may makakita sa atin. Pero hmm, talaga, Papa, siya. Siyempre, Kaya nga tama yung ginawa mong pagpili sa akin. Hmm, may nakapagsabi na ba sa'yo na ah, kamukha mo si Sian Lim? Pa ako lang si Sian Lim, babe. Mas gwapo ako sa kanya ng isang daang paliko. <laughs> Hindi ka rin humble, no? Sasabi lang ako ng totoo. God bless you. Mm. Eh, nakapagsabi na ba sa'yo na, na napakaganda mo? Hmm? Totoo niyan eh. Ikaw ang pinakamagandang beke na nakakilala ko sa buong buhay. Hmm? Loka? Hmm, grabe ha. Ah. Binobola mo naman ako. Babe, babe. Ako nang bubola. Hmm, hmm. well, hindi sa pangmamayabang pero ako talaga ang pinakamagandang sirena sa buong botas. Kaya nga, maswerte ka at ako ang kasama mo ngayon. Mukhang swerte nga ako sa'yo. <laughs> Diyan! May kiliti ako dyan. Diyan. Kumakanta ka pala. Ah. <laughs> Naman. Reyna kaya ako ng video ko sa barangay namin. Ewan ko ba pero sobrang love na love kong mag-sing along. Babe. <laughs> ay, ay. Ay, kaloka. Teka, wait, wait. Napupunti na naman yung ilaw, oh. Pasensya na si Ian ha. Wala yun. Ay! Ay! Si Ian brown out, oh. Okay lang, okay lang yan. Mapasok naman yung ilaw ng pose sa labas. Sigurado ka bang okay lang sa'yo ang madilim? Okay na okay sa akin, babe. Ah, okay. Hindi bale. Bukas na bukas, papapalitan ko na sa sister ko yung ilaw na yan. Ah, uh, Fafa si Hmm. <laughs> Simulan na natin yung paglalaro sa dilim. ano yun, babe? Huwag mo pansinin yun. Saan ang gagaling yun? Sa kapitbahay lang yun. Ano ka ba? Huwag natin yung pansinin. Hindi, parang palapit sa atin eh. Babe. Okay, okay. Okay, so... Simulan na natin, ha? Maguhubad <laughs> na ako ng shirt. <laughs> Yan. Ooh, wow! Muscles. O ikaw, ano pang hinihintay mo? Eh, babe, ubad na. Ah, teka, wait lang. Dahil excited ka na? Hmm, okay, okay, sige, sige na nga. Sandali lang. Diyan ka lang. Babe, babe. <laughs> Nakikiliti ako. Ano pa ako dun sa tagiliran? Huh? huh? Na- nakikiliti ka? Eh, teka, eh, hindi naman kita hinahawakan na. Huh? Na- nagbibihis pa lang ako dito, oh. Babe, wag, wag mo akong biruin, ha? Ay. Alam ko madilim yung buong bahay, kaya sinusumpong ka ng pagkapilya. Pero babe, mm. eh, mabalahibo ka pala, Blessy. Parang, huh? parang pusa. Hmm. Ay, ano ba? Babe, huwag dyan. Nakikiliti na ako. Ay, Teka ha, ano bang nangyayari sa'yo ha? I- eh, hindi kita kinikilit eh. Eh, sino yung kumikiliti sa akin? Aba, malay ko. Wow! Siya! Siya lang nangyayari sa'yo! Hoy, ba't ka sumisigaw? Ah, multo! Multo! May multo! Ayoko na rito! Aalis na ako! Hoy, siya! Siya sa... Ah! Hoy, siya! Siya! Hoy! Hoy, Diyos me! Grabe makakatili si Siya! Kaloka! Ka-turn off? Ay, ay, ay teka ha? Ay teka. Ay, si, sino yan? Pachuchay? Bakla! Ay, sige ka, na, sige ka, akalbuhin kita, na, kakalbuhin ko yung kilay mo, pachuchay ha? Ay! Uh, ano nangyayari? Patay sindi na naman ang ilaw, ay naku. Ay naku, baka labas na nga muna ng bahay. OMG! OMG, bakit hindi mabuksan ang pinto? Tulong! Wait, tulungan niyo ako! Pachuchay! Pachuchay mga kapitbahay! Buksan niyo yung pinto! Buksan niyo yung pinto! Ano ba? Ano ba? Ano ba naman? Buksan naman yung pinto! Help! Help me! Ay! Buksan niyo yung pinto! May multo! May multo! Leslie! Bakla! Ano ba nangyari sa'yo dyan? Ako lang to! Pachuchay! Oo, bakla. Grabe ka naman makatili dyan. Baba ko multo. Natakot ka sa akin. May multo eh. Ba't may multo? Ay, nako, ewan ko sa'yo. Gila mo ako. Teka, pareho yata kayo nakahitit ng tsinelas ni Sian ah. Yung mokong kasi na yon, nakasalubong ko kanina. Tili ng tili. Kalalaking tao, taas ganon, Diyos me! Ba't Chuchay, maniwala ka sa akin? May multo. May multo. Aray, Ako, Blessy, tigilan mo ako. Ewan ko sa'yo. May alak ka. Ako, espiritu lang yan ang alak. Kaya tigilan mo na yung pantasya mo. Matulog ka na, bakla! Popoy at Tasmin, pinalagpas ko yun kasi naisip ko na baka epekto lang yun ng alak. Kaya naman naranasan namin ng body playmate kong si Siyad ang pagpaparamdam na yun. Samantala, pagkatapos ng insidenteng yon ay hindi na nagpakita pa sa akin si Sian. Hindi na rin ako nasaktan kasi kung tutuusin ay na-turn off pa nga ako sa kinilos niya. Daig pa niya ang Becky kung tumili. Grabe, kapag naalala ko yon ay hindi ko talaga maiwasang tumawa ng malakas. Anyway, pagkatapos noon ay medyo na nahimik ang mga paramdam sa loob ng bahay. Akala ko nga tapos na, pero nagkamali ako dahil isang araw... Ako'y isang sirena. Kahit anong sabihin nila, ako ay ubod ng ganda. <laughs> Ikaw na, Blessy. Ikaw na ang baklang diyosa sa kagandahan. <laughs> Lahat ng mga lalaki, lulubog sa kagandahan mo. Ay, naku, pasaway na ilaw. Nag-iimot pa ako dito eh. Ayan, okay. Ay, mabuti naman. Okay na ulit ang ilaw. <laughs> Ang ganda-ganda ko talaga. Anyway, Paano kaya kung, kung maging artista ako? Ano kaya magiging screen name ko? Bless. Blessing. Alam ko na! Blessing, gandang reyna. O pwede rin. Blessing, sexing reyna. Ay, ay. Mm. Mas gusto ko yung huli, ha? <laughs> tapos, tapos, lalabas ako sa mga pelikula. Ah, Bubuhay ko ulit ang SB at Bomba Films. <laughs> Kano? Tapos ang title ng first movie ko, Tatari Part 2. o di kaya, lasapin mo ang aking alindog. Ah, talbog sa akin si Rika Peralejo noon. Grabe, sarap mangarap. Hoy bakla! Diyan ka na ba titira? Bilisan mo naman dyan sa banyo. Sandali lang! Matatapos na ako. Ay nako, panira talaga ng moment ang baklang yan. Anyway, back to spotlight. Hmm. Sino kaya pwede kong maging leading man? Ah, Jake Cuenca? Gerald Anderson? Ah, hindi! Si Coco Martin na lang. I-remake namin yung movie na Si Ba. <laughs> ay, ayun na naman. Ay, naku, makalabas na nga ng siya. Ay, naku. Bakit hindi mabuksan yung pinto? Pachuchay? Pachuchay! Pachuchay, buksan mo tong pinto! Pachuchay! Ano ba naman to? Bakit? Ba't hindi na naman mabuksan yung pinto? Pachuchay! Pachuchay! Pachuchay, buksan mo yung pinto! Tulungan mo ako! Hoy! Ah! Yes naman! Ano ba yan? Pachuchay, ano ba? Pachuchay! Ah! pusa? Nasaan yung pusa? Eh, ba't wala namang pusa dito sa loob ah? Ah! ah! bakla! Ano man nangyayari sa'yo dyan? Pachuchi, may maligno! Ano ba yan? Kung dati bulto, ngayon naman maligno. What's next? Aparisyon ni Coco Martin na nakahubad. Ano ba, Blessy? Mas ka? Ano ka ba, bakla? Totoo yung sinasabi ko, may maligno sa CR! Maligno? Oo, ano ba? Teka, saan na maligno? Dito wala naman, niloloko mo. Pachucha, hindi ako nagbibiro. Totoo ang sinasabi ko, mayroong maligno. At saka, multo ng pusa! Multo ng pusa niyo? Oo, oh, yung pusa itim na pinatay ko noong isang linggo pa, Chuchay! Nagbalik siya! Nagbalik ang pusang itim na yun! Wow, grabe! Ibang klase naman. Ano yung to? Itim na pusa, the comeback! Ay, naku, ewan ko sa'yo, bakla. Basta mayroong maligno sa bahay. Ay, Blessy, magtapat ka nga sa akin. kung Gumagamit ka ba ng drugs, ha? ha? Eto? Etong beauty na to, drug addict, ha? Excuse me ha, wala sa beauty kong magiging durugista. Ay nako, Char lang. Eh, naman kasi kung ano-ano yan nakikita mo? Ang weird mo naman kasi. Uy, nakakatakot ka na ha. Ay nako, kapag naging Lucrecia ka, isa lang ang kababagsakan mo. Mental hospital. Lokaret? Hmm. Basta, baka ikaw pa yung daling korono. Pero pachucha, eh. Totoo talaga yung sinasabi ko. Maniwala ka. Ay, nako, okay, fine. Teka, ano ba nakita yung multong pusa na yun? Dito! Dito mismo, sa ibabaw ng takip ng inidoro. Talaga? Hmm? Huh? Meow? Hoy, kung nasan ka man, thank you ha. Huh? Hmm? Thank you? Halos maloko na nga ako kanina tapos napapasalamat ka pa. Oh, thank you kasi kung hindi siya nagpakita, edi eh, hindi ka palalabas ng banyo. Nako, ngayong lumabas ka na, ako na dito sa CR, kanina pa ako nadudumi, tabi, Uy, tabi nga dyan. Uy, ino ba? Magbabalaw pa ako. Ay, naku, huwag ka nga mamaya ka na ulit, tabi. Ay, naku. Nice. Ay, talaga pa, Chuchay! Bakla ka na taon! Torbo? Yes! Puyet Hasmin, pagkatapos noon ay mas patindi na ng patindi ang pagpaparamdam sa loob ng bahay. Nariyan yung may uh, mababasag na pinggan, tapos biglang magsasara yung mga pinto. Para bang eksena sa gasgas na Pinoy horror movie. Pero hindi ko akalain na nangyayari pala yon sa totoong buhay. Sa kabilang banda, ang madalas na pagpapakita ng pusang itim sa loob ng bahay ay nakakapagbigay ng kilabot sa akin pero pala isipan sa akin kung bakit nagpapakita siya. Napaisip tuloy ako, may kinalaman pa ito sa pagpatay ko sa pusang itim o baka naman may iba pang mas malalim na dahilan. Dear MOR Oras natin mga kapamilya, 12.56 na po rin tanghali at ang oras, Hatid sa atin yan ng Ariel at ng Burger King Whopper. Ayan nga po. First part ng storya, nakakalokang storya ni Mamang Blessy. Ay, naku, nakakaloka naman talaga yung dalawang baklita. Na, nakakaloka yan. naman ang mga bak ang mga baklita nagpapatuloy sa mga pusa. Ay, nako, kasi naman yung mga itim na pusang yan. Oh. nakakaloka. Bakit? San magaling ang mga itim na pusang yan? Nagkakalat! Eh di sa Itim na magulang. <laughs> Itim na magulang na pusa din. Natuwa naman ako kay ano, kaya ah, Pachuchay. Bakit? Anong nakakatuwa kay Pachuchay? Uy, itim na pusa. Thank you ha. <laughs> Nagpasalamat pa. Uy, ba, may iba naman na ano, 'di ba sa atin sa kulturang Pilipino, tinuturing yung itim, itim na, na pusa, pusa na malas or mm-hmm. kapag lalo na pag naka nakasalubong ka ng itim na pusa, Oo. ma- aksidente, may mga ganyang congenitals, yeah. Amini, diba? Aminin natin ha, pati kayong mga nakikinig, ah, lalo na sa atin. Ewan ko lang ngayon kung meron pa mga nagsasabi sa mga bata, 'di ba? Na kapag ka dumadaan ka at may ah, tumawid na itim na, na pusa sa mhm. dinadaanan mo eh bad luck daw 'yon. Tama. Ikaw ba personally naniniwala ka? na medyo dati ha nung pa- nung mhm. nagmamaneho na ako pagka may itim na pusa ang ganyan na dadaan. Mhm. Ah, syempre hindi mo naman pwedeng ay, hindi ka makakatawid, sasagasaan kita. Hindi <laughs> naman pwedeng ganun. Ah, kinikilabutan din ako kahit papaano. Pero ngayon, hindi na masyado. Ako, m- nagalat nga itim na pusa dun sa ano namin, apartment namin eh. Dead man na lang. Oo. Kasi kapag ano, kapag halimbawa dumaan ako, tapos I mean, pag bawa nakasalubong ko, hindi na ako tumuloy, malamang ilang araw na akong absent na naman. <laughs> Chari, sa araw-araw na may itim na pusa sa bahay namin. Dahil may alaga. Di ba? Oo. Actually, alaga kasi namin. Charing! Uh, Charot lang, hindi. Ah. May alagang malas. <laughs> We, speaking of malas, ano na naman yung papi? Charing! Papi. Ayan, kaaway ng pusa. Kaaway papi. ng itim na pusa. Ayan, ka- bahagi yan ha, ang mm-hmm. uh, itim na pusa ng uh, Filipino folk Folk dance. Folk <laughs> dance. <laughs> Kasama ng tinikling. Oo, ng mga karinyosa. <laughs> folklore. Folklore. Mm-hmm. Correct. Na, Anyway, mga kapamilya, bakit nga ba siya inaano ng pusa? Eh nakakainis naman kasi si ano si ah, Blessing nung una no. Hello. Kasi ano, pinagbuntungan niya yung pusa. ni Pinorture. Tim. Correct. Uy, Pinorture. alam mo, speaking of torture, may mga batang mahilig sa ganyan, di ba? Yung mga chikiting na wag. tinotorture yung mga Poseidon. Mm-mm. Oo, hinuhulog sa mga kanality. Dahil mga bata kaya kami, ganyan kami noon. <laughs> Uy, sa mga bata nakikinig ngayon, huwag ganun ha. Oo. Huwag yung inaano yung mga una una wala na masyadong... mga ah, animals. wala na masyadong open canal ngayon. <laughs> Wala Mahihirapan na. kayo. Baka ma-shoot kayo dun sa mga drainage na Correct. Huwag yung paglaruan yung mga pusa, lalo na yung mga baby na pusa, yung Huwag mga kapapanganak. Mm-mm. 'di ba? Kakaloka. Anyway, basahin na nga natin yung mga text reactions ng ating mga listeners. Ah, siya lang as mean at Mm. BY na popoy. BY. Biao. Ano? Biao ano? lang. Gwapo. Ano ba yan? Ah, Biao lang. Alam mo, dati pa tayo mga Shala, BY. Oo, ganyan. kala ko naman kasi BM. B BM? Hmm. Ah, as in? Boyfriend material, ganyan. Bayot material. <laughs> Charing. Shala nga, Smir. Ano yung Shala? Social. Ah, Shala, Shala. At BY na po, Popoy. Mm. Natawa ako, siya ni ating. Mas beki pa kaysa sa kanya. Anyway, hindi mas maniwala sa mga bagay na nakakasama, nakakasama natin. Tegi man o buhay. Mm. Ang kulang lang kay Ateng e eh, maniwala at manalig sa poong may kapal. Avid fan kami ng mahal kong ama na si Pudang Willie at Oo. kapatid kong si Wawi. Ayan. Galing yan kay Blue Baby ng Imus Cavite. Yan. Ako, ah, tingin ko, napaka-macho talaga, napaka-straight na lalaki nitong si ah, Blue Baby. Ang tunay na lalaki Nakikilala ka- tumitili. And, ah, ah, nakikilala ka sa iyong pananalita uh, Blue Baby, o, oh, di ba? Shala, mm. BY, Shala, Pudang. BY, Pudang. <laughs> Oh, Blue ito. Baby. Sabi niya, musika Buenavente ng uh, Pasig. Popoy at Asmi, nakakatakot naman, nakakakilabot yung kwento nyo. Grabe naman kasi si Blessy. Pinatay niya yung pusa. Yan, tuloy. Ang dami nagpaparamdam sa kanila. Ah... Uh, Okay, ayan. Pakibati ayan. naman ang asawa ko na si Mark Kenneth Medel. Happy uh, ah, 14 months sa atin. Ayan. Hi, ah, gandang Hasmin at Guapopoy. Nako, bakla lagot pagkapumatay ka ng pusa, gagapang ka ng uh, siyam na beses sa kahirapan. Sana pinalampas mo na lang yung ginawa ng pusa. Mm. Kita mo tuloy, praning ka na, minumulto ka na ng pusa. Buti na lang ako na ako ay animal lover. Ayan, sabi ni ah, Jory Lee ng Tanay Rizal. Oo nga. Ayan, ito, sabi niya, ah, sa Lesa, lumakang bawal kasi pumatay ng pusa kasi siyam daw ang buhay nila. O, ito pa, dumalabas pa, Hasmin, mm. yung iba pa mga paniniwala na siyam ang buhay ng mga pusa. Tama. Ayan, kaya siguro, Blessy, huwag ka nang pumatay ng pusa o kahit ano pang hayop. Ah, well, una sa lahat, uh, masama talagang pumatay. Tama. Yun yun, tao, hayop, halaman, nang uh, basta-basta at walang ako, kadahi-dahilan. Tama, ako nga eh. Mabawa, nakapakapatay man nga ako ng langgam. Hmm. Grabe talaga, na, nangungumpisal na ako sa pare. Oh, Langgam eh, lang yun. Kaya nga ako araw-araw din akong uh, humihingi ng tawad, Asmin. Mm-hmm. Oh, humihingi ng tawad, nagsasorry ako para sa mga mga tao to eh. Mm. Na patay na patay sa akin. <laughs> Galing naman kay Flor de Lisa Nasis. Happy Halloween! Takutan! <laughs> Talaga walang reaction, Nasmin. Sorry. Ah, oo, kasi diba, takutan niya, eh, di ba? Takutan. Magandang araw ka, Popoy, at ganda nga, Smin. Nakakatakot naman ang sinabi ni Popoy. Ay, <laughs> nakalagay dito. Ay, nakakatakot ang story ni Blessy. <laughs> Nako, Blessy. Minulto ng pusang itim. Bakit kasi pinatay mo, dinamay mo pa yung galit mo yung pusa? <laughs> Bakit hindi na lang si Popoy? Charing! <laughs> Magdasal ka te at humingi ng tawad sa pusang itim. Hmm. <laughs> Ayan. Pwede bang tapatan daw ng kandilang itim yung pusang itim? Ah. Asmin? Pwede din. O kailangan pa ng blusang itim? Ayan, lahat na ng blusang itim. itim kandilang itim. Sikong itim. itim na budhi. Lahat. Ay nako, eto pa, uh, ah, sabi ni Mary Jane Palisok, ganda tanghali sa inyo, gwapopoy at sexy ng Asmin. Kakaibang storya nyo ngayon, horror na comedy. Ayan, uh, grabe naman si Bless, pinatay kasi yung pusa. Kaya yan, minumulto na siya ng itim na pusa. Mula naman kay Danica Guab. Nakakatuwa naman ang kwento, nakaka-addict talaga ang Dear MOR, lutang na lutang na ako sa kwentong ito. Yon, kaya naman enjoy na enjoy rin sa atin sa pakikinig ha, yung mga taga Stronghold Insurance Company, ayan sina Boss Minoy, Grace, LV, and uh, Paul. Ayan ang uh, pagbate, sabi ng uh, gwapong-gwapong si uh, Tito Benji Aitona ng uh, Stronghold uh, Insurance ka uh, Company, uh, Company Corporation. Ayan, <laughs> hello po sa inyo. Maraming maraming salamat sa laging pagtutok sa Dear MOR. And of course, happy, happy, happy birthday kay Miss uh, Editha Tinio. Ayan, happy birthday. That's coming from uh, ah, JM from Juan Miguel. And of course, ayan, sa mga employees ng Silver Foil Tubes, Batangas, kay Mike, Des, Abby, Rosel, Robert, Hener, at sa lahat ng staff. Hello. Uh, happy listening to all of you. Maraming yeah. maraming salamat, JM. Mm-mm. At syempre, uy, totoo yun, Hasmina. Mm. Talagang mm. humihingi ako ng tawad. <laughs> Nang? sa mga patay na patay nga <laughs> sa akin. Alam, bago kita ma, ano, ma- matig- matigok. Alam nyo na kung sino kayo. Sorry. Bala kayo. Pwede kang umabol sa November 1, Popoy. Gusto mo ba? At syempre nga mga kapamilya, nako pinapaalalahanan ko po kayo ha. I'm inviting everyone Ayan, sa hmm. November mm. 9 na po ang pilot episode ng aming Dear MOR sa ABS-CBN Mobile. Mobile. Kaya naman sa mga kapamilya nating uh, uh, wala pang ABS-CBN mobile SIM card, bumili na po kayo at i-download nyo na ang uh, application na Dear MOR. Ganda, ganda. Correct. At para sa aming pilot episode nako mga kapamilya, ito nga, storya ito po, Poy, ng uh, basta mag-best friend. Uy. Oo. Na? Na binigyang buhay naman ng talagang true to life na mag-best friend. Ang mm. PBB All-In Stars na sina Joshua Garcia at si Loisa Andalio. Kilig nice. story to, Popoy. Naman. Kaya sa mga kapamilya natin, go, go, go! Best friend! Ayan, ABS-CBN uh, ah, mobile SIM card, bumili na kayo. And of course, malapit na rin ang book launch ng Dear MOR book. O, di ba? sa biyernes yan, sa Tiendesitas. Tiendesitas. Kaya naman, o yeah, sa mga nagtatanong, ayan, kung kailan mabibili yung libro ng Dear MOR, malapit na malapit na yan. Ilang tulog, ilang tumbling na lang, mm-hmm. mga kapamilya. Yeah. Go, go, go! At syempre mga kapamilya, para sa inyong mga sulat na gustong ipadala dito sa Dear MOR, ganito lang ang gagawin. Mag-email kayo sa dearmor 1019 at yahoo.com. Kung hindi marunong mag-email, walang problema. Ito ang address namin. Pwede kang personal na pumunta punta o kaya naman ipadala mo via snail mail ang iyong liham. Ang address, ABS-CBN Corporation, Sergeant Esguera Avenue, Diliman, Quezon City, care of Dear MOR. And again, I'm sorry sa lahat ng Ayaw mo talaga patay tumigil. na patay sa akin. Ah, ayaw mo talagang tumigil ha. Ah. Iahabol sa November 1. <laughs> Six oh. minutes makalipas sa launa ng hapon. At ang oras, atin sa atin ang Cobra Energy Drink at nanga. Ah, Ariel, kasama niyo pa rin ako po si Baby Girl Hasmin. At syempre, ako po si DJP, humihingi ng tawad at uh, inyong paumanhin at pagintindi. Lalo na sa inyong mga patay na patay na <laughs> sa DJ Pomoy, that's my... Eh, wala magagawa. That's my Guwapo Popoy. Ang daming kuda. <laughs> DJ Popoy na lang kasing sasabihin. Ang dami pang hanash. Mga kapamilya, manatili kayo nakatutok dito lang yan sa MOR. 101.9. My only radio for, for life. Ang programang ito ay nakaka-PG, nakaka-pogi, at nakakaganda. Mmm, feeling. <laughs> Dear MOR Popoy at Hasmin. Sa paglipas ng panahon ay patuloy ang pagpaparamdam sa amin ni Patsuchay sa loob ng bahay. Sinubukan ko noon na tumira muna sa isa ko pang bekin na kaibigan si Eliana. Pero hanggang ngayon o hanggang doon, eh sinundan pa rin ako. Dahil doon, nagpasya na ako na humanap ng tao na pwedeng makatulong sa akin para tigilan na ako ng mga pagpaparamdam na yon. Tao po! Tata Selo! Tata Selo, nandyan po ba kayo? Tao po! Ang dami namang pusa dito sa labas. Ba't ba tayo nandito bakla? Sino ba si Tata Selo? Eh nako, si Tata Selo ang kilalang albularyo dito sa baryong to. Kilala din siya sa pagpapaalis ng mga masasamang espiritu tulad ng duwende, kapre, maligno, tikbalang. Yun. Hmm. Talaga? Oo. Masuchay! Ah, Asa ah, ko yun bisita mo. Ano ah, ko na natataselo. Halika, Besi, pumasok tayo. Hindi. Okay. Siya nga po pala, tataselo. Si Blessy po, amiga ko. Ay, ganun ba? Mm-mm. Eh, bakit ka pa napasadya dito? Ay, nako, Blessy, ikaw na nga magsabi. Tata, hihingin ko po sana yung tulong nyo. Baka po kasi may solusyon kayo sa sa problem ko. Ano bang problema mo? Meron po kasing kumagambala sa akin eh, na, na nasa bahay. Gusto ko po sanang maalis yun sa bahay namin. Eh, sa tingin mo, bakit ka ba niya ginagambala? Di ko po alam eh. Hoy bakla, baka may kinalaman dun yung pusang itim na pinatay mo. Ko. Posible kaya yun? Sandali lang. Ah, uh, kukuha lang ako ng isang ng tubig, ah, uh, tawas, at uh, itim na kandila. Diyan lang kayo, ha? Ano na naman na kinalaman ng pusang itim doon? Ewan ko, pero kung titignan mo maigi, nagsimula yung panggugulo sa'yo ng maligno nung pinatay mo yung pusa. Panga, anak! Ay, eh, ang bilis na naman, Tapta. Ano to? Naku, kahit na matanda na ako, eh, malakas at mabilis pa akong kumilos. Oh, ah, ito yung mga kakailanganin natin, ha? Ah, magsimula na tayo. Okay. Mm-hmm. Kailangan ko ng katahimikan habang nagdarasal ako, ha? Ah, sure, Abel. Sige. May patsutsay. Kakatawa naman yung orasyon niya. Ang lakas mga comedy. May magic tirik pa ng mata, oh. Loka, tumihingi ka lang dyan. Huwag kayong maingay. Sinisira niya yung concentration ko. Ay, sige, sige. Pasensya na ako, Manong. Sige, go, go. Okay, okay. Tuloy. Diyos ko, ano, ano ba yan? Chuchay, paano lumalakas yung hangin na? Naku, tumingin ka lang dyan. Ang ingay mo, ano ba? Ah, natawag ko na yung spiritong tutulong sa atin, ha? Simulan na natin ang pagtatawas. Uh, ah, ito na. Isang maligno ang gumagambala sa iyo, Blessy. Nakatira siya mismo sa kusina ninyo. Talaga? Nako, napabaya pala sa kusina, amiga maligno mo. Eh. Tumikil ka nga dyan. Nagagalit siya sa'yo, Blessy, kasi pinatay mo ang pusa. At bakit naman magagalit sa akin ang malignong yun? Dahil kaibigan at alaga niya ang pusang yun. OMG, Blessy, kaya pala. Eh, anong gagawin ko para hindi na ako gambalain pa ng maligno? Oh, eh, galit na galit siya sa'yo eh. Kaya imposibleng tigilan ka niya. Kay? Eh, baka naman mapapatawad pa niya ako sa ginawa ko sa alaga niya. Eh, ano, may paraan ba para mapatawad niya ako? Eh, kailangan mo magsisi. Diyos mi naman! Matagal na kaya ako nagsisi sa ginawa ko. Hindi lang basta pagsisisi ang dapat mong gawin. Kailangan mo siyang sayo. Wow! Ano to? Liligawan ko yung malino parang jowa lang, ganon? Kailangan mo siyang sayuin sa pamamagitan ng isang pag-aalay. At lang ano naman? Dahil maligno ang gumagambala sa'yo, eh, dapat mo siyang alayan ng mga pagkaing lamang dagat. Eh, you mean mga alimasa, gipon, takong, talaba, ganon? Ganon karami? Oo. Oh, Sapat na siguro ang isang uh, ah, bilao ng punong-puno ng lamang dagat. Ano to? Fiesta naman! Ang mahal-mahal kaya ng kilo ng mga seafoods. Yung hipon nga lang eh, 500 piso na yata isang kilo. Eh, gusto mo bang patawarin ka na maligno? Baka naman gusto mong tubuhan ka pa ng mga kurikong sa balat, ha? Ay, naku. Alam mo, pasalamat ka pa at walang tumubong kahit ano dyan sa balat mo. Kung sa ibang maligno yan, eh, makabulok na yung balat mo. Eh, teka lang, Tata Selo, baka pwede naman mag-alay lang kami ng, alam mo na, buhay na manok. Parang medyo swak naman sa budget. Yung budget-friendly. Ang pag-aalay ng buhay na manok ay eh, para lamang sa kapre at duwende. Tapos kapag inkanto naman, mga, mga kalamay at kakanin. Ganon? Napaka-choosy naman pala ng mga laman lupa na yan. Aanin nyo naman ang gastos kung patatahimikin naman ito ang buhay ninyo. Oh, kung sa bagay nga naman, Blessy, pera lang yan. Mas malaki ang magagastos natin kung tutubuan ka pa ng kurikong sa balat. Mahal kaya magpa-derma. Kung mababaliw ka naman, mas mahal din. Consultation pa lang sa psychiatrist, eh, tatagain na tayo. Naku, mamumulubi ka lang. O siya, sige na nga, payag na ako. May eh, ipapaalala pala ako sa inyo. Eh, ano naman po yun, Tata Selo? Sa susunod, eh, huwag na kayong mananakit pa ng mga pusa. Alam niyo ba na mga pusa ang tanging hayop na may kakayahang makakita at makipag-usap sa mga multo, lumang lupa at iba pang mga bagay na hindi nakikita ng pangkaraniwang tao. Ang mga pusa rin ang nagiging tulay ng mga kaluluwa patungo sa kabilang buhay. Hmm, so kumbaga sila yung mga tagahatid sa kabilang buhay, ganon? Oo. At sila din ang ginagamit na instrumento ng mga kaluluwa at lamang lupa para magbigay ng mensahe sa ating mga taong mortal. Ay, sosyal! Bongga naman pala yung kakayahan ng mga pusa! Maganda man sila sa paningin, pero huwag din kayong palilin lang dahil meron silang kakaiba. At kung minsan ay nakakatakot na kakayahan na hindi mo akalain. So, sinasuggest mo na huwag nang mag-alaga ng pusa? Hindi. Pinapayo ko na mag-alaga kayo ng mga pusa. Swerte ang mga yan. Mm, iyaman ba kami dyan, Tata Selo? Kung yayaman kami, why that? Mag-aalaga na ako ng pusa. Uy, bakla, mukha ka talagang pera kahit kailan. Bago kayo umalis, eh, bibigay ko ito sa inyo. Ano po to? Isang bote na naglalaman ng muta ng pusa. Muta? Aanin ko naman ang muta ng pusa. Hindi ba mata ng pusa? Muta! Magagamit mo yan kung sakaling kailangan mong kausapin ng maligno sa bahay ninyo. Ilagay mo lang yan malapit sa mata mo at makikita at makakausap mo na siya. Mm? Nakakatakot naman. Di bali na lang, wag na. Ma-infection pa yung mata ko dito, no? Leslie, kailangan mo yan. Kailangan mong personal humingi ng tawad sa kanya. Kasi, huwag kang matakot. Popoy at Hasmin, sinunod namin ang matandang albularyong yun kahit na medyo nawiwirduhan ako sa mga pinapagawa niya. Noong una naisip ko na baka fake siya o gumagawa lang ng kwento para pagkapirahan kami ng sister ko. Pero para matigil na ang pagpaparamdam sa bahay, ay sinunod ko rin naman ang ritual ng pag-aalay. Kaya naman isang gabi, Hoy, Blessy! O ano, handa ka na ba iaalay yung ano dyan sa maligno? Mm-mm. Kanina pa, grabe. Ang lalansa naman ito. Mm-hmm. Umalansa na tuloy yung buong bahay, oh. Grabe. Naka isang libong mahigit din tayo sa seafoods na yan, na Nakakainis nga eh. Naku, nakakaimbiyar na. Imbis na ibayad ko na lang sa lalaki, dito pa napunta. Kaya nga, shuy, huwag ka maingay. Mm. marinig ka, sige ka. Baka hindi niya tanggapin yung alay mo. Sorry. Uy, sama mo na to dyan. Yan. Langis na may orasyon. Ha? Huh? At saan mo naman nakuha yan? Binigay sa akin niya ng isang faith healer na nakilala ko. Dagdag daw yun sa peace offering na para doon sa mga laman lupa. Alam mo pa, Chuchay ha, sa totoo lang, hindi ako makapaniwala sa mga peace offering na ganito eh. Isipin mo ha, ano naman ang gagawin ng maligno sa mga seafoods na to? Ano yung kakainin niya? Nako, ilapag mo na lang dyan dyan sa mesa. Tapos matulog na tayo sa kwarto. Hayaan mo na yan. Hayaan mo na lang na nakatiwangwang yan dyan. Okay, okay. Sige, sige. Tara. Tara, bilis. Uy, mag-aalas isa ng gabi. Tara, pasok tayo sa kwarto. Chuchan. Patuchay! Patuchay! Pusa! Pusa, lumayo ka sa akin! Lumayo ka sa akin! Yan, bakla. Kahit kailan talaga napaka-iskandalosa mo. May pusa, patsutsay! May pusa dito sa loob ng kwarto! Saan? Wala naman na, Blessy. Ano ba yan? Kung ano-ano na yung na-imagine mo, ah. Baliw. Patsutsay na naging mo yun! Narinig ko, bakla! Pinasok yata tayo na magnanakaw. Ano ka ba? Imposible pasukin tayo ng magnanakaw, no? Tatad ng lakang pinto. Hindi Nako bakla, bigla naman akong inilamutan naman eh. John, sa'yo natatakot na ako. Uy, bakla, bakla. Kalma lang, kalma, kalma. Kalma lang. Hmm. Patucha! May tao! May tao sa labas! Uy, ang gagawin natin bakla. Pinasok na tayo ng mga gatbahay. Ay! Kung sino man kayong akit, bay! Kung guwapo kayo, paso! Gasain niyo ako! Ano? Aray, aray, ano ba? Bakit mo naman ako hinahampas? Torbor ka naman eh! Luka-luka kang bakla ka, nakukuha mo pang magbiro eh! Bakla ano? Bubuksan pa ba natin? Di ka rin eng-eng, no? Bubuksan mo yung pinto. Eh kung kriminal pala yung nasa labas, edi kinatay tayo dito. Eh, pero kasi imposible may pumasok na magdanakaw dito. Teka nga. Uy, ano gagawin mo? Butas dito sa pinto. Sandali, silip ako. Teka, wala naman tao. Talaga? Teka, pasilip nga. Ay, ano mo pa, Chuchay? May pusa sa labas ng kwarto! May pusa? Talaga? Teka, ano gagawin ko? Wag na! huwag mo bubuksan ang pinto! Huwag mo bubuksan ang pinto! OMG, Blessy! Saan ang galing ang isang batalyon na pusa dito? Saan galing ang batalyon? pusa dito! Bakla yung mga pusa, mo galit na galit, no? Isara mo agad yung pinto! Lulusubin nila tayo! Oo, teka, teka. Uy, Blessy. Blessy, hindi ko masanay yung pinto. Para may pumipigil. Oh ano oh my God! gosh, Pachucha! Halika na rito, dali! Sumampa tayo dito sa aparador, halika! gagawin yung aparador na tinutuntungan natin. Kakainin nila tayo! Ah, Beshi, katapusan na natin to. Paalam na. Then we meet again, sister. Ah. Teka, teka. Teka pa, Chuchay, sandali. Yung, yung buta. Yung buta ng ano? Ano ba yan? buta ng pusa. Pa, kaya mo ba, ba kaya mo ba abutin yung buta sa ibabaw na isa pang drawer? Eh, eh, eh, sige, sige, sige. Drawer! Ito ba yun? Oo, oo, oo, akin akin na, dali. Oh, ito, ito, ito, ito. Ah, anong gagawin mo? Panahon na siguro para harapin ang malignom yun. Uy, sigurado ka ba bakla? Oh. ito na, ito na. Ito, ito, ito ilalagay ko. Ayan, ayan, nalagay ko na. Didilat na ako, didilat na ako. Please, please, please. Popoy it has oo, maaring hindi siya kapanipaniwala pero talagang nangyari yan sa amin ni Pachuchay. Hindi namin alam kung saan nanggaling ang isang batalyong pusa na lumusob sa bahay namin. Pero nadiskubre namin kinalaunan na sa kisame pala sila dumaan. Kaso nga po, at Hasmin, ang nakapagtataka ay bakit nagkumpulan doon ang mga pusa. Anong rason? Kaya yun nga, Narealize namin ni Pachuchay na baka yung maligno sa bahay ang nagpatawag sa mga pusa sa buong barangay para lusubin kami. Samantala pagkatapos noon, nagkasakit ako kasabay ng pagtubo ng kung ano-anong sugat sa balat ko at isang pagharap ang hindi ko inaasahang magaganap. Blessy! Pachuchay. Mataas pa rin ang lagnat mo. Tsaka may tumutubo sa balat mo na kung ano. OMG, ano to? Ano, bakit pare kasugot-sugot yung mga kamay at braso ko? Ang totoo niyan, ni eh, meron ka na niyan sa buong katawan mo. Bakla. Chuchay. Eh, kung titignan, para siyang kalmot ng pusa. Naku, huwag ka magalala, gagaling ka rin. Kapag dumating na dito si Father Dave, mawawala na yung sugat mo. Ay, ano ba naman itong paghihirap na binigay sa akin? Pero Blessy, wala pa yan sa paghihirap na binigay mo doon sa kawawang pusa na pinatay mo. Nagsisisi naman na ako eh. Naririnig naman siguro ako ng maligno dito sa bahay. Mm, pakiusap naman. Tama na. Pagod na ako. Sana naman tigilin niyo ng pagpapahirap sa akin. Blessy, magdasal ka kasi sa Diyos. Oo, maaaring binabanggit mo siya sa tuwing nalalagay ka sa alanganin, pero doon mo lang siya naaalala. Kapag ayos na ang lagay mo, wala na. Nakakalimutan mo na siya. Hindi dapat ganon. Hindi ka dapat nakakalimot sa Diyos. Kaya ba ako minamalino kasi nakakalimot ako sa Kanya? Makalimutan lang siya, pinapahirapan na niya ako, ganun. Ay nako, alam mo, Blessy, hindi ka naman mamalignuhin kung hindi mo pinatay yung pusa. Pinatay mo kasi ang isang likha ng Diyos. Tutusin, kaya kami na maligno para magsilbing aral sa iyo yan na hindi mo dapat pinagmamalupitan ng anumang nilalang na nilikha ng Diyos. At sa halip eh, dapat minamahal mo siya. O sila, di ba? Mababait naman ang mga pusa. At kung kinain man niya yung ulam natin dati, eh Diyos ko, ulam lang yon. Makakaproduce pa naman tayo ng ibang pagkain kaya hindi talaga makatarungan yung ginawa mong pagtigok dun sa pusang itim. Ay nako. Oo na, sige na. Hindi ka na baklang parlorista. Isa ka ng preacher ngayon. Ay nako, bakla. Ewan ko sa'yo, basta sa susunod, huwag ka na magmalupit sa ibang hayop, ha? Maging good girl ka na, sira ang beauty mo. Mm. Nagpapaka-good girl na kaya ako. OMG! Ay na naman siya! Parang nanggagaling sa kwarto Chuchay! OMG, Blessy! Labas muna ako! Oy, tayo ka saan ka pupunta? Eh, may pupuntahan ako. Mamalik din ako kagad. Alam mo, tulong rin na tubak lang to. Iyon din pala ako sa ere. Ewan. Eh, mm. Ikaw ba yan? Nakikiusap naman ako. Sana patawarin mo na ako. Nagsisisi na ako sa ginawa kong kasalanan sa kaibigan mo. Patawarin mo na ako, nakikiusap na ako. Nangangako ako na kahit kailan. Hindi na ako mananakit ng pusa o kahit anong hayop. Mamahalin ko na sila. Kaya naman, please naman, nakikiusap na ako sa iyo. Patawarin mo na ako. na napatay ko. Patawarin mo na sana ako. Alam ko matinding hirap ang dinanas mo sa akin, kaya, kaya heto ko. Nagsisisi na. Alam ko hindi ko na maibabalik pa ang buhay mo, pero, pero handa akong gawin ang lahat. Patawarin mo lang ako. Sige na naman. Kahit na hindi mo napagaling itong sugat ko, okay lang. Basta mapatawad na lang pakiusap. Nagmamakaawa na ako sa iyo. Yan. Salamat ha. Salamat pinatawad mo ako. Popoy at Hasmin, doon na nga natapos ang pagpaparamdam. Kasabay ang pag-alis ng pusang itim ay ang paggaling ko naman. Pagkatapos noon ay muling bumalik na ang dati kong sigla. Pero marami ang nagbago sa akin. Naging mapagmahal na ako sa mga hayop lalo na nga sa mga pusa naging madatasalin na rin ako at naging aktibo sa mga church activities. Hindi na rin kami umalis ni Pachuchay sa bahay dahil tumigil na rin naman ang pagpaparamdam at mukhang dumating din ang swerte sa aming dalawa. Nandyan yung magaan na daloy ng pera sa amin at higit sa lahat, nagkaroon ako ulit ng love life at gusto kong tumambling dahil hawig ni Coco Martin ang bago kong jowa. Popoy at Tasmin, masaya na ako ngayon sa buhay ko. Yung mga kakaibang naranasan ko noon ay hindi ko kakalimutan. At sa halip, gagawin kong aral yon sa aking buhay. Sana mabasa niyo ang sulat ko. Horror na horror ang shinare ko sa inyo, di ba? Pero kahit na nga nakakatakot yun, alam ko naman na may mga aral na matututunan sa kwento ko. Lalo na nga kaming uh, mga bading na nakikinig sa inyo. Muli, maraming salamat. God bless MOR 101.9. Ang inyong kaibigan, Blessy. Dear MOR Oras natin mga kapamilya. 1.39 na po ng hapon at ang oras. Hatid sa ating yan ng Chowking at ng Cebuana Luwiliera. Diyan na nga nagtatapos ang kwento ni Mamang Blessy. Si Mamang Blessy na finally ipinatawad eh, na ng mga Hello Kitty. Correct. Ganun talaga, di ba nga? Friendly naman kasi si Hello Kitty. Kaya dapat hindi pinapas lang si Hello Kitty. <laughs> ano ang cute-cute ni Hello Kitty? Hindi ko ma-imagine paano nagawang tinegi ni Blessy si Hello Kitty. Yan, sinasabi kasi. Oo nga, ang cute-cute ng mga ano eh. Pagmamalupit sa mga hayop. Ng mga KitKat eh, ganun. <laughs> anyway, naku po, in fairness, ano, at least, di ba, eh, natauhan to si Blessy nung huli. Di ba? O, di ba, Blessy, yan, tapang-tapang mo, pusa lang naman pala katapat mo. Oo nga. Eh, ano pa kung, kung tao yan? Paano kaya kung <laughs> dinosaur ang napatay mo? Charit. Good luck sa iyo, auntie. Oo. Ah. Iba nga. But anyway, oy, eto, basahin muna natin yung mga reactions ng ating listener na si Russ Swift. Gandang ah, DJ Popoy at Min. Wow. Ang lahat ng hayop parang tao din yan. Kung anong gagawin mo sa hayop, ay may karma rin na darating sa buhay mo. Sisingilin ka ng konsensya. Ayan. Sabi ni Ras Swift. Oh, ah, ito sabi niya, ah, Jennifer uh, Buaron, gandang hapon sa inyo, po, at gandang Asmin. Grabe ang kwento ngayon, pigil na pigil ang tawa at sigaw ko dito sa office. Mahirap na, baka ma... ano to? IR. Ma-IR pa ako. Incident report. <laughs> Pero grabe talaga, napaka-entertaining ng kwento. Sana ganyan ang mga kwento sa buong linggo. More power sa programa nyo and happy listening sa mga ah, office mates ko dito sa US Auto Parts Network sa Pioneer Mandaluyong. Maraming maraming salamat po sa inyo dyan ha. Jennifer, thank you! Mula naman kay Jonalyn Condes, First time ko lang pong mag-comment dito pero many times na akong nakikinig sa inyo. Tama pong sinabi ni Tata Celo na kailangan pahalagahan at mahalin natin ang pusa. Moral lesson is, hindi lang pusa kundi lahat ang nilikha ng Diyos. Ayan, happy Halloween po, MOR. God bless sa inyo. Yan, ganun din po sa inyo. Ah, ito, maulan na hapon, Guapopoy at Asmin, nakakatuwa naman ang kwento ngayon at may konting takot. Dapat lesson na yan sa'yo, bakla. Dapat hindi tayo pumapatay ng mga hayop dahil may karapatan din silang mabuhay tulad natin sa mundo. Mm, bongga. Ah, correct. Malaking check. <laughs> And of course, yun nga ako, Popoy, ang... Uh, this may uh, sound talagang horror siya, nakakatakot. Pero alam niyo, ang moral lesson ng story ang ito, dapat respetuhin talaga lahat ng nilikha ng Diyos. May Tama. buhay man yan, wala man yang buhay, respetuhin dapat lahat yan. Dahil lahat ng kinreate ng Panginoon importante. Oo, lahat diba? sila may role. Correct. Kumbaga, mm. 'di ba meron tayong mga pinapatay, mga peste, sasabihin peste naman 'yan. Mm-hmm. Lahat 'yan tama ka, Popoy. May role 'yan sa balanse ng mundo natin. Yan, sa ecosystem. Correct, malaking check. Kaya <laughs> huwag kayo basa-basang pumupoksa ng mga kung ano-ano dyan. Ah, ah. Di ba? At uh, Tsaka wag naman wag mong gagawin 'yon nang uh, ah, lalo na may galit ka. Tama. Ayan, alam mo yung mga peste halimbawa eh sinisira na yung mga uh, halaman natin o yung mga mm-hmm. kakainin ng mga tao. Uh, sa tingin ko naman tama naman 'yon na para mabawasan sila. Mm. Ayan ha. Uh, pero kung gagawin mo <laughs> naman ng may galit. Halimbawa, hindi eh, ka naman inaano. O katulad nga nito, si uh, Blessy. O, di ba, na naabala lang siya konti at kabe-break niya lang dun sa <laughs> boyfriend niya. Pinagbuntunan yung uh, pusa. Correct. Tsaka yung pag ganun, imagine niyo paano pag, pag kayo naging pusa? Mm. Para pag sa next life niyo kayo yung pusa. Tsareng! <laughs> di ba, basta hindi. Respect sa lahat ng bagay, living or non-living. Respeto lang mga kapamilya, okay? Yan. Ano nga po ba yung mga living at non-living uh, things na yan? Si Popoy mm. po ay living thing. Si baby girl po, ay, wala ako doon. <laughs> Wala ako sa living non-living. Nasaan ka? Dala ko isang Reyna, <laughs> Charing. dapat sasabihin ko, dapat... Kalibel ng mga lamesa. Dapat sasabihin ko, Diyosa, kaso meron na pala. <laughs> Reyna na lang. <laughs> Ay, nako. Ito, happy, happy listening. Ayan, kina, o sa LYV, uh, ah, Visayas Avenue, kina Ma'am Cynthia, Sheena, Richelle, Ginaline, Marie, Charin, Julian, Rowena Corazon, and uh, Merlo. Maraming maraming uh, salamat po sa inyong uh, laging pakikinig dito sa Dear Year MOR. At syempre nga mga kapamilya, para sa mga gusto pang lumiham, ayan, mag-email na po kayo sa dearmor1019 at yahoo.com. Kung hindi marunong mag-email, walang problema. Dito mo ipadala ang iyong uh, sulat o ang iyong uh, liham ABS-CBN Corporation, Sergeant Esguera Avenue, Diliman, Quezon City, care of Dear MOR. Oras natin mga kapamilya, 1.44 na po ng eh, tanghali at ang oras atin sa atin yan ng Shopwise at ng Nescafe 3-in-1. And of course, programang Dear MOR hatid sa atin yan ng V-Fresh. Muli na kasama po ninyo. Ako po si Baby Girl Hasmin. At ako naman si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. Susunod mga kapamilya, programang pinakamasaya tuwing hapon. Happy, happy hapon! Kasama si China Pops. Dito lang yan sa MOR. 101.